Ekainaren amalauekoak dira gertakariak, Jean-Michel Kolo orduko arrangoitzeko auzapeza suprefeturara deitua izan zen, bigizon ezkontzea aukatu baitzuen, legea bozkatu berrikitan. Eunta berrogeita mar bat pertsona bildu ziren koloren sustenguz, eta beste hogoi bat pertsona parean, antifataldekoak, ezkontza homoseksuala sustengatzen zutenak. Arrangoitzeko auzapezaren sustengo elgarretaratzeko bat pareko manifestariengana hurbiltzean hasi ziren istiluak, hauek filmatzen hasi baitzen. Joel Ziztiak atxilotu zuten, filmatzen ari zena jotzeaz akusaturik. Astelen atxaldeuntan izan da hauzia eta egia erran epaileak hurbiletik entzun ditu erraiteko zituenak Joel Ziztiak berak adierazi digunaz. Euh, oui, euh, il, avait l'air plutôt euh, concilié en fait, plutôt comprendre notre position que celle de ceux d'en face en fait, des anti-mariage pour tous. Gauza iduritu zaio Laurence Ardoin abokatuari Le dossier paraissait simple à l'origine côté policier et puis il y avait aussi une autre explication à donner sur ce qui s'est passé ce jour-là, il avait envie de l'entendre. Donc oui, je suis assez satisfaite de l'écoute. Après, on verra ce que la décision sera. Biktima ez da uzirata gertu, ez da ezkontza homoseksualen kontrakorik ere ez. Berreun euroko isuna eskatu du prokuradoreak, kalten izendapena kentzea aldiz abokatuak, biktimaren jarrera espaita zuzena izan honen erranetan, erasoaren ondotik gertaturikoa goraipatzen baitzuen sare sozialetan. Edo bederen isunaren ordainketa gibelatzea galdetu du, espaitu lan egiten momentu hontan Joel Ziztiagek.